43 skirsnis Pagrindiniu gyvenamų pastatų tapo trūba, dažnai turinti mūlinę krosnės kamino konstrukciją ir atskirą priemenę. 16 amžiaus pirmoje pusėje padaugėjo dviejų galų trūbų. Atskiri ūkiniai pastatai, žinomi dar 13-14 amžiuose, dabar tapo valstiečių sodybas apibrėžiančią taisyklę. Daugėjo krėčių, vyravo tvartai, iš trijų pusių apsupę atvirą laidarą. Svarbiausių pastatų tapo kluonas įgyjas kūrenamąją jaują. 16 amžiaus pirmoje pusėje atsirado dar negausūs geležies ratlankiai, turtingesni bajorai ėmė kaustyti žirgus. Gamybos poslinkiai rinkos atsiradimas padarė kasdieninio gyvenimo būtinybę skaičiavimą ir matavimą. Lietuvių susidūrimas su kaiminių kraštų matais – paskatino ir lietuviškų matų susidarimą. Labiausiai žinoma lėmė saviūkininkavimo poreikiai. 15 amžiuje baigė nusistovėti ilgio, svorio ir tūrio matai. Kelio atstumus vertino lietuviškos mylios, o aplinkos apyvoką lietuviškos uolektys. Apibrėžiant biralų kiekį, vyravo Vilniaus statiniais. Kaip ir kitose Baltijos baseino šalyse – Lietuviškas prekybinis svorių vienetas svaras atsirado sudvigubinus monetų kalimo vienetą, ilgai atitinkantį kaiminių kraštų markę. 40 svarų sudarė akmenį, uolekties 62-63 cm ir svaro apie 365 gramus dydžiai buvo originalūs. Jie skiriasi nuo kitų šalių analogiškų nominalų ploto kaip kvadratūros 15 amžiaus 16 amžiaus pirmojo trečdalio Lietuva iš esmės dar nesuvokė. Arima žemė buvo matuojama usėjamomis statinėmis, o šienaujamos lankus gaunamo šienų vežimais. Krikščioniškasis kalendorius atnešė savaitę, tikslių švenčių ciklus. Šio žinios susiderino su lietuvišku žemdirbių kalendoriumi, turinčiu savus mėnesių pavadinimus. Jie ir išliko lietuvių kalboje, panašiai kaip kaiminių tautų, lenkų iš dalies gudų kalbose. Bažnyčios liturgijos kanoninių valandų skaičiavimas plito tarp miestiečių, jau vertinusių jiems brangų laiką valandomis, o ne paros dalimis. Iš miestų šis vertinimas skverbėsi į ponų dvarus, o iš ten į bajūrų namus. Gamybos pauslinkė užsimesgantys jos ryšiai su rinka – Matavimo įsigyvenimas kasdienėje veikloje keitė žmonių akiratį. Aplinka ir pasaulis lietuvių akise iš gamtos stichijos keitėsi erdvėje ir laikė suvokiamais daiktais bei reiškiniais. Tačiau europinį gyvenimo lygį 15 amžiaus antroje pusėje 16 amžiaus pradžioje pasiekė dar tik ponų būtis. H. Lietuvos įsitraukimas į Europos ekonominius ryšius – Atsitiktiniai Lietuvos prekybos ryšiai su jos vakarų kaimynais valdant Vytautui didžiajam virto nuolatiniais. Šiuos ryšius ėmė reglamentuoti ne epizodiniai susitarimai ar pavieniai valdovų nurodymai, o kur kas sistemingiau sudaromos sutartys ir Lietuvos miestų savivaldaus privilegijus. 1398 metų Salynon, 1404 metų Racionžo 1411 metų Torno, 1422 metų Melno, 1431 metų Skirsnemunės sutartyse buvo skelbiama abipusė prekybos laisvai, tačiau silpni Lietuvos miestai negalėjo šią laisvę lygiai verčiai pasinaudoti su vokiečių kolonijų miestais. Iki 15 amžiaus antrosios pusės nedaug Lietuvos pirklių vykdavo į Prūsiją, kurio nuo 15 amžiaus pradžios labiausiai pakrypo šalies prekybą. Todėl aktyvioji pusė buvo Prūsijos miestai, visų pirma Dancigas, nuo 15 amžiaus 60-mečio vidurio perėjęs į Lenkijos valdinystę. Pirmaisiais Kazimiero valdymo metais Kaune įsisteigė Hanzos, faktiškai Dancigo pirklių kontora, 1441 metais gavusi didžiojo kunigaikščio privilegiją. Per ją hanziečiai siekė plėsti savo prekybą iki vis gausėjančių eilinių vartotojų. Prūsijos pirklių siekė 15 amžiaus viduryje, susikirto su išaugusiais Lietuvos miestiečių interesais ir padidėjusiomis jų galimybėmis. Vokiečių pirkliai užvaldė prekybinį Nemuno kelią, palaikė ryšius su Trakais, Brasta, Kaunu ir Vilniumi. Du pastarėjai miestai, ypač Kaunas, atstovaudami Lietuvos pirklėjai, daugiausiai ir susidūrė su Hanza – Susidariusios savarankiškos pirklių terpės poreikių nebepatenkino valstybės protekcija, labiausiai ginanti vien tik didžiojo kunigaikščio faktorius. Didėjant prekybos mastų iškilo jos pobūdžio ir tikslesnio reglamentavimo aktualijos ir Lietuvos pirklėjų pajėgė dėl šių aktualijų kovoti patys. Svarbiausiai aktualija tapo vadinamoji svečių, atvykstančiųjų pirklių teisė, ginanti prekybinę vietinių pirklių erdvę. Svečių teisė pasireiškia dviem pagrindinėmis kryptimis – sankrovos ir tarpininkavimo teisėmis, kurias nuo 15 amžiaus 50-mečių Vilniaus ir Kauno pirkliai nuosekliai siekia įgyvendinti. Sankrovos principo taikymas neleido atvykėliams prekiauti tarpusavį, suteikdamas vietiniams pirkliams galimybę diktuoti supirkimo kainas. Atvykėlių pritraukimą kompensuodavo mugės, kurių metu jiems buvo leidžiama mažmeninė prekyba. Nuo 50-mečio vidurio Vokiečių pirklius imta versti prekiauti tik pačiuose Vilniaus, Kauno ir Trakų miestuose, jiems buvo draudžiama prekes gabenti savo transportu. Vilniuje tiesa buvo taikoma švelnesnė tarpininkavimo teisė, nereikalaujanti, kad atvykusieji pirkliai būtinai tik čia parduotų atsivežtas prekes. Penkto dešimtmečio pabaigoje Lietuvos miestai patys nutraukė prekybą su Hanza, Vilnius nebepraleido jos pirklių į Lietuvos valstybės rusų žemės, nors visuotinės sankrovos teisės dar nebuvo siekiama. Nuo 70-mečio antrosios pusės Vilniuje tarpininkavimo teisė iš esmės jau galiojo. Galutinai buvo įforminta 1511 metais didžiojo kunigaikščio privilegija. Sankrovos teisė valstybės įstatymais įtvirtinta nebuvo, nors nuo 15 amžiaus pabaigos Vilniaus miestas savo iniciatyvą bandė ją taikyti ne tik Prūsijos, bet ir Rusijos bei Lenkijos pirkliams. Svečių teisės įdėgymas buvo nekas kita, kaip didžiosios Lietuvos kunigaikštijos augančiaus pirklijos kova dėl dar paskirais elementais atsirandančios vidaus rinkos. Porposto vaidmuo prieš Prūsijos, ypač Dancigo ir karaliaučiaus pirklius, šia teko Kauno miestui. Kaunui lietuvėjant, tai yra iškylant lietuviškąją miestiečių elitui, prakutę lietuvių pirkliai pareiškė savo interesus. Kauniečiai Prūsijoje susidūrė su išvystytos svečių teisės taikomais apribojimais – labai gerai jautė nelygia teisę savo padėtį. Siekdami analogiškai apribauti Prūsijos pirklius Kaune, jie gynė savo prekiavimo galimybės. Iš pradžių kauniečių veiksmai reiškėsi vien pavieniais suvaržymais. Atvykstančius vokiečius stengtasi priversti gyventi ir maitintis smuklėse, neleidžiant jiems įsinuomoti būstų ir patiems gamintis valgy. Tačiau baigiantis 15 amžiaus trečiajam ketvirčiui šie veiksmai jau darėsi tikslingesni. Pradėjus iš Lietuvos išvežti javus, imta reikalauti mokesčio miestui, vieno pinigėlio kiekvienai statiniai. Pradėta varžyti vokiečių prekybą su atvykstančiais į Kauną kitų Lietuvos valstybės miestų pirkliais. Užkliuvo hanziečių vykdomas medžių ir pelenų supirkimas Kauno apylinkėse – Pavieniai varžymai peraugo į sistemą, išreiškiančią prekybinių Kauno miesto institucijų interesus. Miesto svarstyklėmis uždrausta sverti mažesnius už tris akmenis suluitus ir tai atėmė vokiečiams smulkmeninio vaško supirkimo galimybę. Tai buvo paranku jau ganėtinai išaugusiai Kauno vaško lydyklai. Stengtasi neleisti Prūsijos pirkliams supirkti parduodamų vaško siuntų likučius. Kauno miestas pabandė reguliuoti įvežamų druskos statinių dydį ir parduodamos druskos kiekį, reikalaudamas nemažesnių kaip šešių statinės siuntų, o tai vėl užkirto kelią mažmeniniai prekybai. Kauno spaudimas vertė pavienius Prūsijos pirklius atsisakyti Hanzos kontoros paslaugų. Nuo 15 amžiaus 80-mečio kai kurie jų ėmė įsigyti Kauno Magdeburgijos priklausomybę, tai yra keisti savo valdinystę. Visą tai liudijo kylantį Kauno pirklijus konkurentabilumą. Tiek Lietuvaus valdovai, tiek Vokiečių ordino vadovybė gana pasiveis stebėjo abiejų šalių pirklių varžybas, kadangi valdžiai labiausiai rūpėjo tik muitai, kuriuos mokėjo abipusiais. Tai palikdavo įsiliepsnaujusią prekybos kovą patiems miestams. Vokiečių pirkliai tebesinaudojo tradiciniais privalumais, o Kaunas ir Vilnius siekia atsigriepti kiekvienu atskiru atveju – nebijodami netgi radikaliai sustabdyti prekybą. Išaugusi jų pirklyje, užmes geryšių su valstybės pareigūnais, kauniečius ėmė palaikyti muitininkai ir muitinės atpirkę žydai. Skundai, ginčiai ir audiencijos atvedė rimtesnės darybas įvykusias 1492 metų vasario mėnesį Kazimiero akivaizdoje. Kauniečiai reikalavo visais atžvilgiais sulyginti prekybos sąlygas Lietuvos ir Prūsijos miestuose – šių jau apibendrintų tarpininkavimo teisės reikalavimų Kazimiras nepalaikė. Atsakydamas į tai, Kaunas uždraudė Hanzos kontorai prekiauti su svečiais. Kazimiras neskubėjo tenkinti dancigiečių skundų, o kauniečiai savo ruoštų nebeleido vokiečiams turėti mieste savo namų. Visi šie Kauno veiksmai siekia įtvirtinti tarpininkavimo teisę be valdžiaus sankcijus. Didiesiems kunigaišiams šių siekių neįteisinant ir kišanti su kompromisais – miestas negalėjo to tvirtai padaryti. Aleksandro antrojo sprendimu vokiečiams buvo leista prekiauti Kaune su Vilniečiais. Tačiau tokie epizodiški hanziečių atsigrėbimai vis mažiau pajėgė stabdyti dabar jau sistema virtusius suvaržymus. Visą tai veikia ir svyruojančią didžiųjų kunigaikščių poziciją. Reaguodamas į vokiečių ordino vadovybės suvaržymus išprovokuotus Hanzos prašymų, Aleksandras II 1495 metų pavasarį uždarė kelius į Prūsiją. Kiek vėliau, tarpininkaujant Lenkijos karalių, didysis kunigaikštis savo veiksmus sušvelnino. 1497 metais Prūsijos pirkliams buvo leista nemokėti pravežamųjų mokesčių valstybės viduje, mokant tik atvežamą jį. Tačiau kitų Kauno priemonių, faktiškai taikančių tarpininkavimo teisę, didysis kunigaikštis nepanaikino vokiečiai jau negalėjo vežti į Kauną druskos savo laivais. Nors 1505 metais Aleksandras II patvirtino Kazimiero 1441 metais Dancigo kontorai suteiktą privilegiją, sąlygos jau buvo nebetaus. Kontorą sistemingai spaudė Vilniaus muitininkas Abraomas Jezofavičius, o jam 1512 metais tapus valstybės išdininku buvo pritaikyti nauji muitai – suvaržytos mažmeninės prekybos liekanos, uždrausta prekiauti su atvykstančiais į Kauną svečiais. Pavieniai Prūsijos pirkliai vis dažniau individualiai santykiavo su Kauno miestiečiais, apeidami Hanzos kontorą. Pirmaisiais 16 amžiaus dešimtmečiais Lietuvos prekyba su Prūsija labai išaugo, o Hanzos kontora Kaune merdėjo. Ketvirtą dešimtmetį jį užsidarė. Prekybai plintant, Lietuvos ir Prūsijos pirkliai galėjo pasireikšti naujai atsirandančiuose prekyvietėse – XVI amžiaus pirmoje pusėje lietuviai prekiavo Klaipėdoje, Tilžėje, Ragainėje, o vokiečiai Žemaitijoje. Jau XV amžiuje Vilniaus ir Palatsko pirkliai pasiekdavo Varšuvą, Liubliną, Poznanę ir net Leipcigą bei Vroclavą. Nors XV amžiaus pabaigoje Lietuva jau eksportavo grūdus, jos eksporto nomenklatūra nuo Vytauto didžiojo laikų nedaug te pasikeitė. Didelę eksporto pajamų dalį davė vaškas, liko svarbios apdorotų ir neapdorotų kailių pozicijos. Tarp miško produktų vyravo vančosas, stambių ažuolų rastų pusfabrikačiai ir pelenai. Tačiau ši produkcija pasikeitė kokybiškai ir smarkiai padidėjo jos apimtis. Vaškas ėjo per Lietuvos lydyklas ir tapo urminiais produkcijos rautu nukrypo į vakarus didžiosios Lietuvos kunigaikštijos rusiškųjų žemių kailių srautai. Žvėrių kailius ėmė papildyti jų ir gyvulių apdorotos sodos. Visą tai dar nelėmė stambiaus pinigų apyvartos, skolos nebuvo apmokamos netgi po dešimties metų. Neįsiskyrė prekybos specializacija, jo labiau finansininkai iš pirklių – Tačiau Lietuva jau tapo nuolatinę vietą įsikovojusių žaliavų bei pusfabrikačių tiekėjų ir nuolatinių metalų, druskos bei gelumbės vartotojų. Jos prekės ir poreikiai ėmė lemti Prūsijos miestų pinigų apyvartą. Jos produkcijos tranzitas į vakarų Europos šalis tapo pastoviu verslu. Pirmaisiais 16 amžiaus dešimtmečiais gana sparčiai augo javų ir naujų medžio pusfabrikačių rūšių eksportas. Prasidėjus XVI amžiaus antram ketvirčiui Lietuvos eksporte pasirodė amatų dirbiniai – drūbė, pakinktai, batai, pirštiniais, kairių kepuriais. Nuo XVI amžiaus pradžios savarankišką vaidmenį įsikovojo Lietuvos pirklių nemonų laivynas, susidarė lietuviški laivų tipai, pergai ir vytinės. Visi šie poslinkiai privertė Lietuvos valstybę domėtis prekybos pobūdžių ir visą jo sąlygų apimtimi – 1529 metais su Prūsija buvo sudaryta prekybos sutartis. Imta sistemingai drausti išvežti iš Lietuvos metalus. Nemanu buvo realizuojama etninės Lietuvos ūkinio branduolio ir jo kaiminių rusų žemių produkcija. Kur kas senesnė tradicinė prekyba su Livonija, kreipiama Dauguvos magistralės ir be Vilniaus jungusi taip pat Polotsko, rusiškųjų žemių, užnugarys su Ryga – Per 15 amžių kiekybiškai išaugų, nors bendrumas tu ir prarado savo vyraujančią padėtį. Rygos interesų lauke 15 amžiaus pirmoje pusėje atsirado ir Kaunas, tačiau svarbiausiojo Rygos partnerių išliko Polockas. Vokiečių pirklių kontora šiame mieste veikė nuo 14 amžiaus vidurio. Polocke vykdavo Vilniaus ir Livonijos pirklių sandoriai. Tarpininkaujant Vytautui didžiajam Polockas ir Ryga 1406 metais sudarė laisvaus prekybos sutartį. 1439-1447-1467 ji buvo atnaujinta. Tarpininkavimo teisė šią sutartimi buvo taikoma abiem pusėms. Lietuvos rusams buvo draudžiama vykti į užjūrį, o vokiečiams už Polockų. Dalis tranzito tarp didžiosios Lietuvos kunigaikštijos ir Livonijos ėjo per Pskovą. 16 amžiaus pirmoje pusėje prekyba su Livonija dar labiau išaugo, bet išlaikė ir senus tradicinius bruožus. Tuo pačiu ir mažmeninė prekyba šiaurėje buvo mažiau varžoma. Lietuvoje atsiradus miestelėms prekiauti su Livonija pradėjo Rokiškis, Biržai, Pandėlys, Kėdainiai, Šeduva, Kupiški, Žagariai, Svedasai, Ukmergėjai, Anikščiai, Vabalninkas. Prekybos nomenklatūra keitėsi – Nuo 15 amžiaus antrosios pusės į šiaurę imta vežti Lietuvos linus. 16 amžiaus pirmoje pusėje Lietuva įsitraukė į Europos rinkos santykius, kurie pasiekė net jaus miestelius. Tačiau žaliavų tiekėjų ir amatų industrijos vartotojo vaidmuo neleido klaustytis kompleksiniai Lietuvos rinkai. Šiaurės Lietuvos prekybos ryšiai buvo orientuoti į Rygą, Žemaitėjos ir Užnemunės į Karaliaučių ir Klaipėdą, pietų Lietuvaus į Dancigą. Visa šiaurinė ir vakarinė etninės Lietuvaus dalis darėsi ne Vilniaus, o užsienio miestų ekonominių užnugarių. Esant tokiai padėčiai, nors pinigų kaupimas Lietuvos miestuose gerokai padidėjo, jis labai atsiliko lyginant su kaimininėmis šalimis. Didėjant mišku ir atsiradus grūdų eksportui, trūko vietinio kapitalo didesnėms partijoms verstasi paskolomis iš Rygos ir Dancigo pirklių, atitinkamai vystėsi ir piniginė šalies sistema. Nuo 1387 metų buvo pabandyta pinigų emisiją unifikuoti, padaryti ją vien didžiojo kunigaikščio regaliją. Šias pastangas užbaigė Vytautas didysis. Visą 15 amžių buvo naudojama sidabro vėlaus paruošų technika, labiau būdinga Rusijai. Buvo kalami bendus smulkūs nominalai, pinigėliai, priderinant prie Prahos grašių ir savų ilgųjų. 15 amžiaus 60-mečio pradžiaus reforma stambesnį pinigėlių nominalą prilygino vienai aštuntai Prahos grašių. 1495 metų reforma siekta skaičiuotinį lietuvišką įgrašį sulyginti su čekiškuoju, imant 10 pinigėlių. Tačiau pinigėliams nusidėvint, rinkoje už Prahos grašį vadinama platųjį reikalauta 13, 14 ir net 15 pinigėlių. Svarbesnė buvo kita priemonė. Aleksandras II ėmė kalti lietuviškuosius pusgrašius, pritaikant europietiškąją kalimo techniką į sidabrų skardus. 15 amžiuje lietuviškiai pinigai šalies rinkoje dar nepajėgė įsivyrauti, tačiau jie jau plito Naugarde. Livonijoje prieš juos netimtasi priemonių. Baigiantis 15 amžiui išnyko ilgieji. 16 amžiaus ketvirto dešimtmečio viduryje imta kalti lietuviškus grašius. Ilgasis liko tik skaičiuotiniu vienetu. 16 amžiaus pirmą ketvirtį galutinai nusistovėjo šimtas grašių. Greta ilgojo skaičiuotinis vienetas buvo iš vidurio Europos šalių atėjusi kapa 60 grašių. Lietuviškoji pinigų sistema savo nominalais ir fiziniu pavidalu prilygo kitų vidurio Europos šalių sistemoms. Jie įsivyravo šalyje. Lietuviškiai grašiai vienu ketvirčiu buvo vertingesni už lenkiškuosius. Greta prekybinių santykių atsirado ir kitokių pobūdžio ryšių tarp didžiosios Lietuvos kunigaikštėjos bei kitų vidurio Europos šalių gyventojų. Ypač tai pasakytina apie Lenkiją. Jau 1447 metų Kazimiero privilegija leido bajūrams vykti mokytis į užsienio šalis. Straipsnė buvo kalbama apie riterišką įsilavinimą. Diduomenė tuo tikslu išvykdavo jau 15 amžiaus pradžioje. 16 amžiaus pirmą trečdalį lietuvių bajūrai gaudavo tarnybą net pas prancūzų didikus. Lietuva tapo Europos ekonominio ir visuomeninio gyvenimo periferija. Ketvirtas. Lietuvos karinės monarchijos virtimas bajoriškąją luominę valstybę. 14 amžiaus pabaiga, 16 amžiaus pirmasis trečdalis. A. Didžiausios Lietuvos kunigaikštijos federacinė žemių struktūra. 15 amžiaus teritorijos atžvilgių didžioji Lietuvos kunigaikštija buvo viena stambiausių Europos valstybių, apimanti apie 1 milijoną kvadratinių kilometrų. Ji vienintelė valdė ir Baltijos ir Juodosios jūros pakrantės. 15 amžiaus pabaigoje, 16 amžiaus pirmame ketvirtyje, Lietuvos valstybė sumažėjo iki 700 tūkstančių kvadratinių kilometrų. Šiame plote gyveno maždaug 3 ar 3,5 milijono žmonių. Etninė Lietuva sudarė tik nedidelę šios teritorijos dalį. Gyventojų atžvilgių lietuvių mažumos nuošimtis buvo kiek didesnis, kadangi jos gyvenamas plotas buvo tankiau apgyvendintas ir tankumu jam prilygo tik gretimos rusų žemės bei voluiniai. 16 amžiaus pradžioje lietuvių būta nemažiau kaip pusė milijonų. Politinį svorį lėmė ne bendras gyventojų, o bajorų santykis. Jie sudarė apie 7 procentų šalies gyventojų. Lietuvių bajorija santykinai buvo kur kas gausesnė už rusų – jie apimė beveik pusę valdančiojo luomų. Vytautas didysis iš esmės sutrupino sričių kunigaikštijų sistemą, tiek pašalindamas stambiausius rusų žemių kunigaikščius, tiek sujungdamas lietuviškas Vilniaus ir Trakų kunigaikštijas. Tačiau dėl 15 amžiaus ketvirto dešimtmečio krizės rusų žemėse atsikūrė Gediminaičių viršūnės apanažiniais valdus. Iki 1470 metų jos buvo panaikintos išliko nedidelės kunigaikštėjos valdomos tačiatikių gediminaičių hierarchijos šalutinių atstovų ir vietinių Riuriko giminės rusų kunigaikščių. Jos nebuvo tolygiai įsidėšysios, be nereikšmingiausios iš jų koncentravusi etninės Lietuvos pietinėje kaiminystėje, pagiryje ir į rytus nuo jų. Pinsko kunigaikštėje valdė Gedimino sūnaus Narimanto palikuonys. Dalis jos valšių buvo įskirti į atskirą valdą, priklausiusią iš Svetopulko Izeslavaičio kilusiems Riurikaičiams. Vedęs Algirdo dukterį Mariją, kunigaikštis Dovydas įkūrė čia David Gorodoko pilį, tapusią šio darinio centru. Jo sūnus Demetrius žuvo, palaikydamas Švitrigailą prieš Zigmantą I. Būdamas Voluinės kunigaikščių, Švitrigaila pasisavino Turovą ir Davido Gorodoką. Po jo mirties didysis kunigaikštis Kazimiras I šią žemės paėmė tiesioginint savo valdžion. Turovas joje kurį laiką ir liko, o Davido Gorodoke buvo įkurdinami valdovui svarbus ar nusipelnę kunigaikščiais. Švitrigailos našlė Una, pridėjus netulėsančius Zditova ir Dvoreca, jai mirus tarp 1471 ir 1484 metų, Bėglys iš didžiosios Maskvos kunigaikštijos Barovsko kunigaikščio Baziliaus sūnus Jūnas. Taip didieji kunigaikščiai stiprino pagirio kunigaikštijų kontrolę, derindami tai su jiems lojalių kunigaikščių statuso pripažinimu. Toks režimas buvo pritaikytas ir Pinsko kunigaikštijai. Paskutinis jų tėvūnis Jurgis jau buvo paverstas vietininku ir tik vėliau pripažintas savininku. Jurgiui mirus – Kazimieras I Pinską pasiliko savo. Panašus reiškiniai vyko ir pagirio rytų kaiminystėje. Kletskų Kazimieras I tikėjusi atsilyginti Zigmanto pirmojo sūnui Mykolui. Šiam pabėgus valdė tiesiogiai, o vėliau su Rohačevu pridėjo Davidogorodoke įkurdintam Jonui. Turuvą iš Aleksandro II gavo Mykolas Glinskis. Tai jau buvo favorito apdovanojimas, o ne dinastinė kombinacija. Taip galima apibūdinti ir vėliau vykdytą Turovo atidavimą Konstantinui Ostrogiškiui, kai Mykolas Glinskis 1508 metais pabėgo į didžiąją Maskvos kunigaikštyje.